มาริสังราชาตตรัตโอเวสาสติคันธภานังอาทิปติ มหาราชายสติโสพุตาวิตัสสะภะวุฒมานามหพรลาธิมันตูทิมันตูวันวันตูยสัตินโนโมธมานาทั้งสุ ทักินันเรสังราชาวิรุณโหตัพริสาสติคุมพันธานังอาธิปติ มหาราชายสติโสบุตาวิตาสะพะโวชุมานามหปพลาธิมันโตทุติมันโตวันวันโตยสัตินโนโมธมานา ทังสุ วัจิมันริสังราชาวิรูปโคปสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตาวิตาสาโอทมานามะปเรลาติมันโตทุติมันตูวันวันตูยสตินโนโมธมานาทั้งสุ උතරං දිසං රාජා කුවේරෝ තපස්සා සතියඛානං ආතිපති මහරජාය සතිසෝ පුත්තා විතස්සා වූ සම්මානාම අපල්ලාදිමන්තෝ සුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසතින්නෝ මොධම්මානා ධම්සෝ ปุริมาริสังทตระโททักกินเนนวิรุณหะโกปัจิมเมนวิรูปโคกุเวรูตรังดิสังจัตตารโติมหาราชาสมันตาจตุลูดิสาทัทัลลมานาทังสุสักขีกามีจรูปีคิริสิกราตติจันดริเควิมานีย อีปปรเทจะคามมตรวันลากหเนเคหะวัตุมหิเคเตียอุมาจายันตุททวาชละกละวิสมียาคากันทพันนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวะในการูู้ยัมเหทันตาธรรมสวะในการู้อายัมเหทันตาธรรมสวะในการู้อายัมเหทันตาโยนสมภควารังสมมาสัมบุทโธ พระกุวตาธรรมโมติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสะสังฆังสามยังภะคะวัน สิการิหิยะทาระหังอโรปิเตหิอวิปูชิยามะยิเมหิสาริยะทาระหังอารปิเตหิอวิปูชิยามะจันโนพันติภะควาสุจิระปริมิพุโตวันติสาธุโนพันติภะควาสุจิระ ජනතානුකම්පමානසාය බේසකාරේ දුකතා වන්නාකාර භූතේ පරිඛන්හතු බේසකාරේ ังดีครับตังหิตายะสุขายะอานะตังดีครตังหิตายะสุขายะหังสมมาสัมพุทโธ ติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนตะควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิต่อไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานสิ้นแปด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 สระนังขัจามิพุทธังสระนังขัจามิมังสระนังขัจามิธัมมังสระนังขัจามิสังฆังสระนังขัจามิสังฆังสระนังขัจามิทิยมปิพุทธังสระนังขัจามิพุทธิยมปิพุทธังสระนังขัจ มปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิ ยัมปิธรรมังสระนังขจามิอาติยัมปิธรรมังสระนังขจามิติยัมปิสังฆังสระนังขจามิอาติยัมปิสังฆังสระนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะ สมาธิยามิทินนาธานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิปาตินาธานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิพรหมจริยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิพรหมจริยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิ สาวาทาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิรามีระยะมัชฌะปมาตฐานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิสุรามีระ ารโภชนาเวรมณีสิกาบาทางสมาธิยามิวาระภชนาเวรมณีสิกขาบาทังสมาธิยามิอัจจคีตวาทิตวิสุกทัศนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานาวิโภสนทานาวว พระมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิมาสันติสวาทิตวิสุปัฏนามาลาปันทวิเล นะมหาเสียนนาวีระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิพุทธาเสียนามหาเสียนาเวระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาบะทานิสีเลนะสุขติงยันติ สีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตอนนี้ไปพระญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐาน อันนั้นไม่ยังพุทธสาภกวาตตภพภาคณมการังกโรมาเสยนาโมตัสสะ พกวาสีมาพกวาตะภาวัง มหากังปริจัตชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกาย ายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สสสมมมมเเด็จพพระััาุทธจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพั้งหนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย บาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมา มีหลวงพ่อปานวัดบานมงคเป็นที่สุดมีหลวงพ่อปาน ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัศพระปีติทั้งห้าพระวิปัสสนาญาณทั้งเก้าพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัศพระปีติทั้งห้าพระวิปัสสนาญาณ ทั้งเก้ามาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารทั้งข้าพระพุทธเจ้าการบัตรเดี๋ยวนี้ถือขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะเอเมฆจิตขึ้นสู่ภาวะเอ Amen.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

เมื่อมีความมั่นใจให้ปฏิบัติอย่างนี้ ขอทุกท่านใช้กำลังใจแบบสบายๆ อย่าทำอารมณ์ให้เครียด ทำใจให้เป็นสุขเบา ๆ เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะ เวลาให้ใจออกนวพระทะแบบสบายๆเนี่ย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 ပဝိပါယကဝေနာလဘုဒ္ဓိသကလာတံကြောတိတုဇောဤထာဝရပယံဤထာဝရပယံဘုရားဤဝရကြောသလာဤထာဝရနာရတုလောနာရတုလောနာဥကာတိနာဥကာတိဝရကြောသလာဤထာဝရနာရတုဇောသလာဤထာဝရနာရတုလောကံလေ the ให้ได้แจ้ ဒီ ปัจจุบันเถิด บรมีคือหนึ่งข้าวเสือกระปันรองข้าวข้าวเด็ใหม่มาเกิดกันไั้ได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสองสร้างมันดกท่านพระมาลรา้วสี่ได้สามร้อยสี่บาทที่สิบห้าสตางค์สามหล่อรูปหลวงพ่อได้เก้าร้อยหกสิบบาทที่สิบห้าสตางค์แล้วงสี่